ang main nga problema ni Jing is fear kanang madok and then ang fear na po iban nasagol po ng kasuko or kapungot pero ang major gin nga problema sa pagka nervous breakdown ni Jing is fear nagan siya kadlok <clears throat> so unsawan man to pag overcome ang fear duha man ka klase ang fear duha ka lugar ang yang i-control <clears throat> fear sa mind o fear sa heart now ang gusto sa Ginoo nga imong mind or soul mapuno og faith faith means mga truth nga imong gituhuan kay katong truth nga wala nimo tuhi eh, dito may imong faith dito mahimong strength nimo kaya ano to eh katurang trust nga imong gituan mo mahimong faith I brave, brave ka ba bravery ka brave so the more trust you know and you believe the braver you are the more courageous you are so the more fear nga makasod sa imong mind managi ka ng nga daghang kang makatunan nga truth nya truth nga imo jong tuhan matuan dili gid pugson imong kagalingon kanang makonvincer di ka kay imong giproba mga evidence nga nakuha nimo ang iyang pagkatros na sabtan yun nimo ba natugkad yun nimo nga tinuod siya so mo na nga nahimo siyang believe nimbilib ka nahimo siyang belief or faith umaw na nga na ligon kayo imong mind hindi ka matarog for example may mga NPA nga mga top top notch nga mga NPA nga may huga na ko nga posiblon ko nila kay nagka diferensya mi sa Baruganan nagka rallies mi uh, top leader sa mga NPA iya kong dulga nga posiblon ko niya <clears throat> akong gitubag siya nga ako siyang katawan nga <laughs> haha ikuan na na adto na ihulga sa mga ko nga mga bulok nga wakay bawo para nimo mga ko nga bulok sa so, unsa man imong pasabot nimo yay ingkog <clears throat> kanang bala or unsa pa na materi uh, ah, armas nga ipatay nimo sa lawas wa man ka magpatay ana sa kalag lawas sa imong ipatay mamatay ang kal ang lawas ang kagbuhi dako kang problema hinon sa so, ako makang duwa-duaan ba butangan ka naglangaw nga sa imong ilong nga di gid madakpan nimo magsige jag kapakapas mula sa ang ilong maproblema si ka ba mamatay ka sa nervous o mamatay ka sa itog di makakatog ana Hawa <laughs> na ako tinog. Nawa. Nawagtang. Meaning to say nga, ang point ana is, dili ka madog bisa pag unsaon bisa patyon imong lawas o whatever mong hibaw ka nga di ka mamatay na naapag sa kamatuoran na ka kanang sakto ba kay bisag wa ka mamatay niya o di ka mamatay niya naka sa lautan mahamok makaso hasol kayo imong konsensya kay nakahimo kag sa laod di ka patugon sa imong konsensya na o sa Holy Spirit sa imong kasingasing di ka patugon na, na. kung nag nag-abuso ka o nagpasakit kag tao nga wa ibas base nimo sa kamatuoran ba <clears throat> so mo na diha point nga kung naa ka sa kamatuoran da imong na-prove nga tinuod na himong ming ka ming tuo ka convincer ka ba ligon ka sa imong mind once nga maligon imong ligon imong mind dili ka magdadali sa imong heart dili man dali mong heart og kag kardok <clears throat> di man dali ang ang fear pod mo mo attack sa imong heart so pwede ka nga ari ka igoon sa imong heart mahadlok ka pero kung puno ka sa love so another puno na ni mga pursuit no ang pursuit mo para sa imong soul or mind ang wisdom or or truth no truth or wisdom mo na uh, maka learn ka as much truth as possible para isog kayo ka dili ka matandog now ari pud sa uh, mini katanan ni mong mga butang nga kahlukan imo tong subayon nganong handog kani ani sa may kamatuoran ani mga nga mawagtang imo mga kadok one by one so every kadok nga mawa nimo means another amount of bravery yung magain so kung makasabot ka unsa tinuod ba ng wakwak may magkadlo ka naaba na so kung makaprove ka sa tinuod nga for example walay wakwak wa din na siya uh, mawa ang imong kadlok mawa ang imong kadok anang baywakwak mm. so one by one tanang kadlok imong i-address pinagi sa pag katon sa kamatuoran imperno pulitan nandog ka uh, is ito na iyang imperno sa may imperno tinuod ba na o dili so kung makahibaw ka palitan nga dili tinuod ang ang imperno so mawa imong kadlok sa imperno so another na pud amount of bravery or strength so mo na nga kada truth nga nihibaw nimo o kada kadlok nga imong na analyze og natubang <clears throat> it means nga another amount of bravery another amount of faith another amount of courage hantud nga ma-fully strong yung kaso courageous diri pod sa uh, <clears throat> kasing-kasing uh, imong susiyon ang mga kadlok nimo sa imong kasing-kasing unsa may imong gikadukan Ana, ana. <clears throat> ang importante sa kasi kasi nga ma maka fully siya awaken sa gugma wala siya ikaslagan wala na siya ika sukan ang tanan yang gigugma laban ang Ginoo especially dyan ang Ginoo kung mahigugma kasi Ginoo uh, maka establish ka o strong loving relationship sa Ginoo so ma-assure ka nga ang Ginoo naa kanimo naguban kay pinangga ka and at the same time kabalo ka nga almighty ang Ginoo walay power nga makatupong niya makapiog niya kana may mga wadaan mawa tanan ni mga kadlok basta ang ilong gugma o pagtuo no pagsalig niya kusog meaning kusog di mo kasing sa iyang sa imong gugma para niya and then kusog ang imong una-una o pangisip nga nagtuo nga siya butan magiluyon mo proteksyon nimo nga siya gamhanan kaya pagprotek nimo uh, kana nagbarog ka sa bato nga batilis dili mapiog bisa pagunsaon kusog ang mga bagyo nga mo <clears throat> hulga nimo so meaning to say nga para maligon ang pangisip ni Ijing og ang kasing-kasing igay niya ang truth o wisdom igay na ito magtuon siya magstudy siya mga kamatuoran mm, unahon pala niya kinsang ginoo naa ba siya ginoo kung naay ginoo butan og mapinanggaon mas siya kung mapinanggaon siya kaya ba ni sa doon na ba power pag putik nato nga yang pinangga o pinangga ba ko ni dya mm, mutana ka na pinangga ba ko niya mapinanggao ng ginoo pero basin sa uban ra so mutana ka o ay mo tubagon nga pinangga ba ka ni dya so kung pinangga ka ni dya ang sunod na pungutana kaya ba si ginoo pagputik sa tanan tanan tanan nga mga katalagman o mga peligro aron safe ko so kung ang tubaga na yes meaning nahibaw ka nga tinuon na nga makaya niya pagputik automatic nga ligon ka sa imong pagsalig niya nga dili o dili di ka mapiog bisan pagkinsa mo suway og uh, challenge sa imong faith og pagulhog og maghadlok mga kabalaka dili ka madutlan diha ang kanindot kung makonik nimo ang Ginoo so communicate jud ka mapailha ko nimo pa, pa ko proof nga buhi ka naa ka katagi proof nga kung buhi man ka tagay kog dugang proof nga gugma ka may gugmaon ka sama silang gisulti unya tagay kog proof nga almighty ka sa life ug sa uban sa mga kaagi nangagi nga mga life story sa ubang mga tao na ming venture nga mo tuong salig nimo nakaputik ba kanila hmm. So, nganing mga pangutanaha, mo'y bisag pipila lang ka pangutana pero matubag ni mo na kamunayon yung pangutana uh, maripit repeat madugangan ang mga tubag maripit ang mga tubag madugangan ang mga tubag on ka ang imong both mind ug heart so ang mga sa mind ug hadlok sa heart mag-anam mahurot o makasabay noon ka wala So, very strong ka, very happy ka, very able ka, very confident ka. Hmm. Kana ang tuganti. So, usaning magbasa ka, magtuon ka bahin sa yang putulunan kana yang mga libro jud kay nadiha ang uh, mga kamatuoran bahin sa Ginoo da <clears throat> kining uh, imong experience tanaw imong life mo na nga putan lagi nga makakontak kaniya mukontak kaniya para dunay response siya o mga po kaniya o Lord let me realize sa imong mga intervention sa im, how you are keeping me safe na baka gibuhat nag nagtabang bakanha matag adlaw nagtabang bakanaho matag minutos o matag oras matag takna naa ba ka pinangga ba ko nimo giproteksyonan ba ko nimo asa may imong proof nga personal ka nga nagtabang na o personal ko nimo nga gi tabangan ipangga tagay ko og real din nga proof makasabot sa ko para ma-assured ko wa na ko'y kabalaka bisan pag kung kuhaon man nimo akong mga ginikanan ang mga mahal sa kinabuhi magpabiling niya pong kung assured nga malipayon o peaceful o confident o dili sa akong kinabuhi sa akong pagpuyo so ang hana kailan mo overcome ang fear sa atong mind o sa atong heart ang fear sa mind tungod na kay kulang ka og truth nga imong dituan kulang ka og kamatuoran nga imong gi imong faith kay faith strong strength man courage man ang faith bravery man opposite sa fear sa imong kasing-kasing developo nimo makikunik ka sa kasing-kasing sa Ginoo para malig-on ang imong kasing-kasing dili mo fear og mga uri ang city o kahadlok, mga fear. Nabitagingon nga, in love, there is no fear because love casts all fear. Ang gugma mo, labay sa tanang mga, mo remove sa tanang mga kahadlok. Limang ka love cast or fear. There is therefore no fear in love. So kung love ni mo na develop yun, sa ginoo si Miss Kataw, imong kulingon wala kay kadlok. For example, kung ang love ni mo is fully for all, for all your brothers sisters, sa may kadlukan, huwag kay kaaway walay wag ka di wag ka lukan nga tamayon dauton ka or ibakstab ka or abit ah, bit, bitri ka sa likod uh, dauton ka wa kay kamalakan may kung gihugma ni mong tanan kay kung gigugma ni mong tanan either by prayer bisa sa prayer lang ha sa secret lang imong giampo silang tanan that's already a kind of love nga mahimo na to nya usahay po dong ka afford ka mo share po ka sa ibang panlangin bisan ka na lang ma-assured ka na nga tungod kay imo silang gipangga uh, ah, wakay kay nahimong kadaot o sala kanto nila wa kay lain kadlukan ang ila kang panimaslan wala sa reason nga manimaos di man sila kapanimaos nimo ka mas lain na dawat nga kasakit o pagdaot di kanimo manimaos lang o mabaos lang sila kung na, na kay nagbuhat nga lautan nila so revenge is not possible if all you do to your fellow men is good and love wala sila basis di sila maka-revenge sa imo so safe na kakaayo wala kaya ang kabalakaan Maari na punta sa first offense. Bisagwa ka na himong daotan, himuan ka nila og daotan. Bisagwa sila rason o di sila makapanimaos nimo. Kaya wa sila rason o basis nga manimaos. Pero mo himos sila unang kadaot jadi mo. Oh. Imong yapon silang hikumaon wala walay mawala sa gugma kay naas nimo ang nasa imong side ang Ginoo kunya powerful man kay ang Ginoo so in kaso dili mo out sila nimo o kanatawhan na nimo na Ginoo nga mo protect nimo putang mo traitor na siya nimo so wala kay uh, way nga maputik si magulingon kay nasa likod na gibuhat ni Jabatok nimo ang ginawa ni bahala ana ay nakaguol ay ka worry ayo pag spend og even a minute pag worry ana kung makahana ka na nga Lord murag na sila planong daotan na itong hawa ikaw na bahala Lord ana na focus on na good things para nila o para sa uban and focus on developing yourself making yourself rich in anything uh, ma-share nimo mo na i-focus saan nga madato ka sa area nga uh, posible kang madato so asaman sa mind madato ka sa mind sa daghang ideas kung katabang ka sa mga walay guidance magka-guide ka itong dili ka mao ng iriyaha nakamao ka ng iriyaha o nakaidiya so katabang ka skill kita makatudlo ka gusto kang madato pod sa gugma oh. kung marato ka sa gugma ang imong mga kadato sa uban area like kwarta imong buhaton na tungod sa motivation nimo sa imong kasing-kasing sa imong gugma so magbuhat ka og mabutang uh, mahigugmaon so kung mao na imong ginabuhat kanay imong kadato gi share nimo sa imong sa imong gugma i-share sa imong gugma mas daghan kag amigo mas daghan kag supporter na ah, for example kung runay mo daot nimo katurang mga supporter nimo ang mo, mo support nimo laban nimo magpinsa nila di ka kangay mag-uulog mahal magdo not to mention sa imong guardian angel o sa imong ginoo not to mention um, the almighty father and your guardian angels ang matod pa sa Ginoo nga at least do na kay tulo kada usa na to do na tulo ka guardian angel dili lang usa so imagine ka safe ang imong sitwasyon kung magbutan ka lang kanang maninaw ka lang sa konsensya o hunghong sa mga anghel kago okay angay kahalukan bisan palagi patyo na itong lawas may mawa na ito na lipat ta sa butan ta labaw na ma-angel ta nako na point na to so mga na ta unsa may rason nga madlok ko unsa may akong angin kadukan doon na ba'y basis nga angay pumadlok so mahutdan siya o reason nga no madlok ta wala jay angay gadlukan ang pinakahadlok binato gini maging mamatay ta or patsyon ta pero badera man na ah ang atong talag atong spirit di man namatay ibalhin naman pita sino oh. i-reincarnate niya mahimo na po tang bagong baby mahimo na po tao or kung pasado na ta angel na ang next na to nga move wala ba pa to sa angel ito sa kingdom niya so kung sa pa itong kalukan mabuang ta oh mabuang ta unsa may nakaingon nga mabuang ta unsa may nakaingon nervous big down tungod lagi na kay kuang kag kanang pagtuo sa imong pagtuo na sa imong nanahuna o gugma sa diya sa imong kasing-kasing muna angay nimong i-activate padaghanon nimo pagkusgo nimo imong mga faith mga gipang believe nga truth sugod jud ka og duna ba joy Ginoo tubago na nimo duna ba Ginoo duna ba joy creator duna ba nag-create nako kay akong nasubay dili man jud akong parents man parents mi akong tagiya creator nako kay dili man na nagama sa sperm cell og sa egg cell nga nahimo na kong lawas di po sila nagama nako ah, kani ako nga nagthink kani thinker di po sila nagamao kamao gama aning ming feel part of me nga ah, ming feel unsa pa uban tulora ni nga akong nahibawan ang body ang mind or mental aspect o ang ang heart nako or feeling so <clears throat> dili akong parents mo naghimo ng tanan ni kinsa man di ay Sumabot tingin panahon ng aming kang, where is fear that I, that, that I should fear? Hain may akong kadlukan. Like ni David na ningon diya siya sa Psalm 15 or 31 ba na ngayon sa nga do even do in the valley of death I trade o naglakaw ako I shall never fear because you are my shepherd the Lord is our shepherd I shall not want di ako manginanglan di ako magutman di ako mauhawan So importante is ma suod ta makailatas na maila-ila na tong Ginoo. Masuod na ta siya. Bawas na mailhan ito sa masuod jud. Ay pakanti. Mamigo ba? In fact labaw pa na. Kasi siya may atong amahan. So atong relationship dapat that of a father and child. Father and son or father and daughter. So kana ang atong dapat i-endeavor kuhaon itong kamuturan kinsa ta anak batang niya ato ba siyang amahan aron kung tinuod na mabalik ta niya sa muduol ta niya para hindi na ta magantos so ang tinuod ka kaisog dili lang imong kagalingon lang kuli gagik ka ni sa imong pagka hibalo o pagtuo magpa-connected sa Ginoo nga Ginoo Almighty so, <clears throat> di kaya nimo siyang bala nga ba so ang real courage or faith kanang connected sa Ginoo manay Ginoo isog so personal na kaisog yung kagalingon na yung saligan may limit na siya kay namin limit yung kusog may limit yung habilidad so nakay kalukan pero kung yun yung sandigan na nakas pagi sitwasyon na nalaban sa nila ng ginoo okay nagalukan Diba? Okay. na ko sa lagdo nga hike. kan sa kalasangan kabukiran. Okay, God bless.